بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ey mo'minlar Allohdan qo'rqingiz va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz qur'on qalbida iymoni xatardan qalqon bir qo'lida qur'on birida qur'on qalbida iymoni xatardan qalqon bir qo'lida qur'on birida qur'on qalbida iymon va agar tarix sahifalaridan qaytib islom ummatini bugungi ahvoliga va bugungi holatiga qaraydigan bo'lsak islom ummatida na izzat bor islom ummatida na qudratu na saltanat islom ummatida na hokimiyatu na quvvat borligini ko'ramiz bugungi kundagi g'arb mustamlakachilarini bizni ustimizga hokim bo'lganligi biz uchun ozodlikmi yo g'ulomlikmi biz uchun izzatmi yo xori zullatmi mana bu islomiy ummatni ustiga joriy bo'lib turgan demokrasiy qonunlar bizni baxt saodatimizni omilimi yoki badbaxtligimizni omilimi haqiqatda ham bugun g'arb kofirlarini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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugun biz bir mavzu haqida suhbat qilamizki u mavzu bugungi kunni dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi va bu mavzudan bugun barcha islom ummati xabardor bo'lishligi va uni durust anglashligi va fahmlashligi zarur bo'lgan bir mavzudir vaqtiki biz tarix varaqlarini varaqlasak va islom ummatini o'tmishiga qaraydigan bo'lsak islom ummatini qudratini va izzatini islom ummatini qudratini va siyosatini arab jaziralaridan tortib to andalusgacha yetganligini ko'ramiz va islom qudratini va uni siyosatini qarshisida bironta qudrat va siyosatni va bironta hokimiyatni qoyim turolmaganligini ko'ramiz va agar tarix sahifalaridan qaytib islom ummatini bugungi ahvoliga va bugungi holatiga qaraydigan bo'lsak islom ummatida na izzat bor islom ummatida na qudratu na saltanat islom ummatida na hokimiyatu na quvvat borligini ko'ramiz <clears throat> va tamomiy islom ummatini yurtlarini va islomiy mamlakatlarni kofirlarni salibiylarning mustamlakasida ko'ramiz va bugun islom ummati bugungi kundagi holatini mana bu salibiylarning iste'morini g'alati tushunishadi va bu masalada qattiq ishtibohlari bor ya'ni islom ummati bugungi kunda g'arb mustamlakachilari bizni boshimizga va islom ummatini boshiga olib kelgan din demokrasiy qonunlarni dunyo hayotlaridagi va oxiratlaridagi baxtu saodatlarini omili deb hisoblashadi va bugun boshlarida hokim bo'lib turgan bu zolim salibiylarni allohning ne'mati deb hisoblashadi bugun mana shu ishtibohlarga bir ravshanlik kirgizishlik va unga alloh subhanava taoloning kitobidan oyatlaridan javob berishlik uchun mana bu yerga yig'ildik <clears throat> bugungi kundagi g'arb mustamlakachilarini bizni ustimizga hokim bo'lganligi biz uchun ozodlikmi yo g'ulomlikmi biz uchun izzatmi yo xori zullatmi mana bu islomiy ummatni ustiga joriy bo'lib turgan demokrasiy qonunlar bizni baxt saodatimizni omilimi yoki badbaxtligimizni omilimi mana bu g'arb salchilarini bizni ustimizga hokim bo'lganligi biz uchun rahmon zotning ne'matimi yoki qahhor zotni majozotimi agar biz qur'oni azimu shanga iymon keltirgan bo'lsak alloh subhanava taolo mana bu bizni oldimizga kelgan savollarga mana bu tug'ilib turgan savollarga isro surasida banu isroilni o'tmishidan bizga qissa qilib bizga alloh subhanava taolo mana bu savollarimizga juda ham daqiq javob beradi alloh subhanava taolo <clears throat> isro surasini to'rtinchi oyatida bunday marhamat qiladi وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بس بنو إسرائيل جاء tavrot kitobida hukm qildik hatman yer yuzida ikki bor fasod qilasizlar va allohning qonunidan nizomidan qattiq bosh tortishlikda bosh tortasizlar vaqtiki mana bu ikki va'dadan birinchisi keldi sizlarni ustingizga urushda qattiq bo'lgan paykorju bandalarimizni yubordik va ular shaharlarda sizni izlashlik bilan josuslik qilib yuradilar va mana bu va'da hatman va qat'iy amaliy bo'lguvchi va'dadir ya'ni alloh subhanava taolo mana bu oyatda bizga xabar beradi banu isroilga tavrot kitobida xabar berib ularni ogohlantirganligini xabar beradi banu isroilni agar yerda fasod qilsalar allohni qonunidan nizomidan bosh tortadigan bo'lsalar alloh subhanava taolo ularga jazo sifatida ularni ustiga kuchda qattiq bo'lgan va zolim bo'lgan bandalarini hokim qilib qo'yishligi va ularni ustiga ana shundoq zolim qavmlarni hokim qilib ularni iste'moriga mustamlakasiga kirgizib qo'yishligini alloh subhanava taolo xabar qilib banu isroilni ogohlantirgan edi mufassirlar marratayn ya'ni ikki marta deyilgan kalimani shundoq tafsir qilishadiki bu davomiy bo'ladigan narsa ekanligiga dalolat qiladi ya'ni faqat banu isroil ikki marta yer yuzida fasod qilib allohni qonunidan yuz o'girishliklari bilan ularga ikki marta allohning jazosi kelib allohni ikki marta balosi kelishligi bilan tugaydigan xatm bo'ladigan narsa emas balki qiyomatgacha har bir qavm har bir millat allohni qonunidan va nizomidan har zamonda yuz o'girib yerda fasod qiladigan bo'lsalar allohni mana bu sunnati takrorlanaverishligiga dalolat qiladi deyishadi alloh subhanava taolo banu isroilni mana bundoq ogohlantirgan edi va vaqtlar o'tishi bilan banu isroil allohni mana bu ogohlantirishligini esdan chiqarib bundan g'aflatda qolishdi va yer yuzida fasod qilishdi va allohni qonunidan yuz o'girishdi va o'zlarini taraflaridan o'zlarini nafslaridan qonunlar chiqarib ana shu qonunlar bilan baytul muqaddasda falastin yerlarida fasod qilishdi va allohni haqqini va bandalarni haqqini poymol qilishdi va mana shu vaqtda allohni va'dasi ularni boshiga haq bo'ldi va ularni ustiga zolim qavmni jolutni alloh subhanava taolo hokim qilib banu isroilni jolutni mustamlakasi ostiga kirgizib qo'ydi va Jolut Banu Isroilni mustamlaka qilib, Banu Isroilning ustiga o'zini zolimona qonunlarini joriy qildi. Va Baytul Muqaddas yerlarida fasod va zulmlarni benihoyat qildi. Jolutni lashkarlari Banu Isroilni ko'chalarida, xiyobonlarida ozod, hech bir narsadan qo'rqmasdan kezib yurishardi va banu isroilni muso alayhissalomni ummatlarini uylarini taloshiy qilishardi taftish qilishardi va kimki banu isroildan ularni zolimona qonunlariga nizomlariga rozi bo'lmaydigan bo'lsa ularni zindonlariga tashlab qattiq azoblar bilan ularni azoblab o'ldirishardi alloh subhanava taolo banu isroilni boshidan o'tgan kunni qur'oni karimda biz uchun tilovat qildi toinki biz undan ibrat olaylik va o'zimizni isloh qilaylik va allohni qonunida va nizomida sobit turishligimiz uchun allohni qonunidan nizomidan bosh tortmasligimiz uchun agar bosh tortadigan bo'lsak bizga ham banu isroilning oqibati kelishligini alloh subhanava taolo xabar qilib bizni ham ogohlantirgan edi lekin ming afsuslar bo'lsinki islom ummati bugun ana shu ollohni ogohlantirishligidan bexabar va g'ofil qoldi ollohni qonunlarini buzdik ollohni nizomidan bosh tortdik va alloh subhanava taolo bizni boshimizga ham bugun mana g'arb salchilarini musallat qilib qo'ydi va ular bizni diyorlarimizda bizni vatanlarimizda mislsiz zulmlarni qilmoqdalar va o'zlarining botil demokratik qonunlarini bizni ustimizga joriy qilmoqda mana bu ekan alloh subhanava taolo banu isroilni boshiga zolim qavmlarni musallat qilishlik bilan ularga jazo bergan edi bugungi kundagi g'arb salbchilarini g'arbliklarni islom ummatini ustiga hokim bo'lishligi va zolim botil qonunlarini islom ummatini ustiga yurgizishliklari alloh subhanava taoloning majozotidir biz bu narsani to'g'ri tushunmoqligimiz va to'g'ri anglamoqligimiz lozim afsuski bugun islom ummati ularni olib kelgan demokratiya qonunlarini ozodlik hisoblaydilar bugun amerika askarlari salibiylar afg'onistonda iroqda somolda va boshqa islomiy kishvarlarda ozod bo'lishliklari xonalarini islom ummatini xonalarini uylarini talosh qilishliklari va islom ummatini uylaridan tortib olib ketib zindonlarga tashlab ularni turli azoblar bilan azoblab qatl qilishliklari xuddi jolud askarlari banu isroilning xonalarini uylarini taloshiy qilib ularni zindonlarga tashlab qatl qilganga o'xshamaydimi bugungi kundagi salibiylarni qahshatkich bomborlari ham nabototu hayvonotu insoniyatni barobar halok qiladigan <clears throat> bomborlari alloh va taoloning ushbu oyati emasmi deydi ya'ni har bir narsani ya'ni qo'llari yetsa har bir narsaga qudratlari yetsa uni butkul halok va nobud qilishadi bas ey islom ummati bugungi bizni kunimizdagi bizni holatimiz xuddi banu isroilning holati ekan va bugungi kunimizdagi g'arb askarlarini bizni ustimizga hokimligi alloh subhanava taoloni banu isroilga bergan jazosi kabi bizni ustimizga ham allohni jazosi va balosi ekan bu balodan va bu zulm istamlardan qutuladigan yo'l bormi va biz nima amal qilmoqligimiz kerakki bu narsadan najot topishlik uchun allohni bu majozotidan bu azobidan bu jazolardan xalos bo'lishlik uchun nima amal qilmoqligimiz kerak alloh subhanava taolo yana qur'oni azimi shanda bizga bu savollarimizga javob beradi ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا so'ngra biz sizlar uchun navbatni ularning ziddiga qaytardik ya'ni alloh subhanava taolo banu isroilga jolutni ustidan mustamlakachilarni ustidan g'alaba nusrat ato qildi va sizlarga mol mulklar bilan farzandlar bilan madad qildik va sizlarni nafarlaringizni dushmanlaringizni nafaridan ziyoda qildik albatta alloh subhanava taoloning nusrati alloh subhanava taoloning najoti banu isroilning ustiga o'z o'zidan kelib qolgani yo'q banu isroil bir kecha uxlaganda ertaman turgan vaqtlarida allohni nusrati kelgan va mustamlakachilar yo'q bo'lgan najot va nusrat paydo bo'lib qolgani yo'q edi qaysi amal evaziga va qaysi ishlarini evaziga alloh subhanava taolo ularga g'alaba va nusratni mustamlakachi jolutni qarshisiga berdi va alloh subhanava taolo nima amallarini evaziga ularga nusrat berdi va ularni qo'llab quvvatladi banu isroil bir necha vaqtlar jolutning mustamlakasida yashab uni zulm istamlarini tatib uni yolg'on va'dalarini bilib anglagandan keyin o'zlarini tug'yonlarini o'zlarini ollohni qonunidan bosh tortganlarini anglab yetishdi va tavbayu nasuh qilishdi bu qilgan amallari uchun va isloh yo'lini izlashni boshlashdi isloh yo'lini qandoq izlashdi va bundan najot topishlik uchun nima amalga qo'l urishdi alloh subhanava taolo yana bizga xabar qiladi إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله banu isroil ana shu zamondagi payg'ambarlarini oldiga kelib payg'ambarlardan talab qilishdiki biz uchun bir podshoh tayin qilginki toinki biz u bilan birga Allohning yo'lida jihod qilaylik u bilan birga Allohning yo'lida zolim Jolutni qarshisiga jang qilaylik vaqtiki banu isroil o'zlarini nafslarini isloh qilishdi tavbai nasuh qilishdi va tavrotdagi alloh subhanava taolo farz qilgan jihod fisabilillohni yana qayta amaliy o'zlarini hayotlarida barpo qilishdi alloh subhanava taolo ularni holatlarini o'zgartirdi chunki allohni sunnati mana bu ediki alloh subhanava taolo bir qavmni holatini o'zgartirdi alloh va taolo jihodni ixtiyor qilgan mustamlakachi jolutning qarshisiga jihodni ixtiyor qilgan va o'zlarining ozodliklari yo'lida allohning yo'lida kurashni ixtiyor qilgan banu isroil uchun o'zlaridan tolib degan bir kishini alloh va taolo ularga podshoh tayin qildi banu isroil tolibni hamkorligida va u bilan birga allohni yo'lida jolud mustamlakachiga qarshi jihod qilishdi va alloh subhanava taolo agarchi ularni sonlari oz bo'lsa ham ularning quvvatlari zaif bo'lsa ham alloh subhanava taolo ular o'zlarini isloh qilishlikni ixtiyor qilganliklari uchun va isloh amalida tavrotda alloh subhanava taolo ular uchun farz qilgan jihodni ixtiyor qilganliklari uchun allohni ko'rsatgan yo'li bilan yurganliklari uchun alloh subhanava taolo ularga katta kuchni qarshisiga nusrat ato qildi فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة الله سبحانه وتعالى o'zining izni bilan ularni mag'lub qildi jolutni va uning lashkarlarini mag'lub qildi va dovud alayhissalom Jolutni qatl qildilar va Alloh subhanahu va taolo dovud alayhissalomga katta bir mulk ato qildi va hikmat ato qildi. Agar bugun biz Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyatlaridan xulosa oladigan bo'lsak, va alloh subhanava taoloni mana bu oyatlardan ibrat oladigan bo'lsak biz uchun mana shu narsa ma'lum bo'ladiki biz ham bugun g'arb salibchilarning qarshisiga allohning yo'lida jihodga qoyim bo'lmoqligimiz zarur va shartdir va alloh subhanava taolo biz uchun ularning mustamlakasidan va botil qonunlarining ostidan qutulishlik yo'lini mana shu jihod yo'liga bog'lab qo'yganligini anglaymiz <clears throat> agar bugun biz ham allohni yo'lida jihodni ixtiyor qilib va butun kuchimiz bilan butun sabrimiz bilan toqatimiz bilan g'arb salbchilarini qarshisiga g'arb mustamlakachilarini qarshisiga qoyim turadigan bo'lsak alloh subhanava taolo bugun biz uchun ham xuddi dovud alayhissalomning hokimiyatiga dovud alayhissalomning mulkiga o'xshagan bir mulk saltanat va hokimiyat ato qiladi va biz uchun ham bugun alloh subhanava taolo dovud xalifatulloh kabi xalifa ato qiladi bugun islom ummatini quvvati qudrati zaifligi uchun va yahud va nasorolarni va din dushmanlarining qudrati siyosati mislsiz katta bo'lganligi uchun islom ummati bugun noumid bo'lib qolishganki yana qandoq qilib alloh bizga nusrat beradi yana qandoq qilib alloh bizni yer yuzida o'zini dini bilan hokim qiladi alloh subhanava taolo bizga umidsiz bo'lmasligini xabarini qiladiki عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا umid bor deydi alloh subhanava taolo umid bor robbilaringiz sizlarga rahm qilsa yaqindirki robbilaringiz sizlarga rahm qilsa ya'ni umidinglarni uzmanglar agarchi biror joyda sizlarni hokimiyatingiz qolmagan bo'lsa biror yer yuzini biror nuqtasida sizlarda qudrat qolmagan bo'lsa ham umidinglarni uzmanglarki alloh subhanava taolo sizlarga rahm qiladi faqat shart avval aytib o'tganimizdek o'zimizni isloh qilishligimiz va anglab yetishligimizki bugungi kundagi biz ustimizda turgan salbchilar bugun biz ustimizga hokim bo'lib turgan g'arbiylar ular Allohning ne'mati emas ular Alloh tarafidan kelgan Allohning majozoti va Allohning balosidir وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا agar sizlar yana qaytadigan bo'lsalaringiz yana tug'yonga kufrga yana Allohni nizomidan va qonunidan bosh tortishlikka qaytadigan bo'lsalaringiz alloh aytadi yaudina biz ham qaytamiz biz ham sizlarni ustingizga zolim qavmni hokim qilib qo'yishlik va ularning siz ustingizga mustamlakasini olib kelib qo'yishlikka qaytamiz va biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik demak bugungi kundagi g'arb g'arbliklarni biz ustimizga qilib turgan mustamlikasi va hokimligi va ularni bizni ustimizga joriy qilib turgan demokratiy qonunlari alloh va taoloni islom ummatini ustiga kelgan ommaviy balosidir alloh va taolo bizni qur'oni azimu shanda ana shu ommaviy balodan mana bundoq ogohlantirgan edi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ya'ni qo'rqinglar mana bundoq balodanki u sizlarni ichingizdan xos zolimlar uchungina musibat bo'lmaydi balki u ommaviy hamma uchun barobar keladigan musibat va balodir haqiqatda ham bugun g'arb kofirlarini botil qonunlari demokratiya qonunlari islom ummatini ustiga barobar joriy bo'lib turibdi erkagu ayol yoshu qari olimu omi muttaqiyu fojir barobar hammani ustiga bu qonun bugun joriy bo'lib turibdi mana bu ollohni ogohlantirgan balosi ediki ana shu balodan qo'rqinglar u sizlarni ichingizdan faqat zolimlargagina musibat bo'lmaydi sizlarni ichingizdan faqat allohni qonunidan bosh tortgan allohni tavhididan yuz o'girgan mushrik zolimlar uchungina musibat bo'lmaydi balki in, balki bu musibat hammani ustiga barobar keladigan musibat edi birodarlar mana bu bugun bizni ustimizga joriy bo'lib turgan demokratiya qonun alloh subhanava taoloni majozotidir xuddi banu isroilga alloh taolo majozot qilib jolutni hokim qilib qo'ygan edi va u banu isroilni ustiga o'zini botil zolimona qonunlarini joriy qilardi va suhbatimizning oxirida biz sizlarni da'vat qilamiz afg'oniston islomiy imoratini bilan barobar bo'lib afg'oniston islomiy imorati bilan birgalikda allohning yo'lida jihodga qoyim bo'lishlikka va allohning yo'lida bugungi kundagi bosqinchi zolimlarni afg'onistondan sharmanda holatda mag'lub qilib chiqarishlikka va afg'oniston tuproqlarini va boshqa islomiy kishvarlarni ozod qilishlik uchun va Allohning qonunini yana ikkinchi marta yer yuzida hokim qilishlik uchun jihod maydoniga sizlarni da'vat qilib qolamiz واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته